sai suka yi bahasi research suka yi mai zaman kanshi a wannan bincike da suka yi sai suka samu cewa yana ɗaya daga cikin dallan da ke sanya mutuwar aure da lalle ne ɗaiɗaiɗai har wajen guda 400 waɗansu laifin matan ne wani laifin miji ne wani laifin iyaye ne haka sama da 400 kaga wannan bincike ne a kai. a'a sai aka zo ba aka yi bincike shin wai da gaske ma auren yana mutuwa ko baya mutuwa nan ma suka yi bincike sai aka gano a binciken hukumar hizba ta kano sai aka gano cewa ma ai aure yana wata irin mutuwa musamman a ƙasar hausa ma'ana tsakanin ma'aurata hausawa aure ya fi saurin mutuwa yarabawa suna yin aure amma aurensu bai cika mutuwa ba inyamurai suna aure ba su cika rabuwa ba amma hausawa in sun yi aure nan ake samun wannan matsalai ƙarshe ma sai binciken ya tabbatar da cewa a duniya ma gabaki ɗaya hausawa su ne na biyu wajen mutuwar aure na farko wata ƙabila ce a ƙasar India ana ce mata maya bayan su sai hausawa kaga wannan bincike ne profesa umar labu ya zauna katsina ya yi bc a alkalam zena kano north university akwai wata kungiya tasu wadda ta yi bincike a jihohin nan na hausawa ko kai za ka iya wannan binciken sai bincikensu abinda suka yi shi tun da bincike wani lokaci samfunan ake misali sai suka samu ma'aurata guda ɗari ango da amarya ɗari misali a ce yau asabar ko an ɗaura aure sai su bincike su gano wuraren da aka ɗaura aure guda ɗari ba da sai a gari ɗaya ba ila ka tsina su ɗauki goma a kano goma a gari kaza goma sai aka samu ma'aurata ɗari biyu aka ɗaura musu aure kowace ta tare gidan mijinta aka je aka dauki address na gidan mijin da contact na shi mijin duka guda ɗari ɗin to aka tafi shekara ɗaya shekara biyu bayan shekara biyu sai aka kai ziyara waɗannan gidajen anguna ɗin nan sai aka samu hamsin auren ya mutu a cikin shekara biyu to ila in the next two years hamsin ɗin da suka rage su ma mutuwa da su kaga bincike ne ba za ka yi inkarin shi ba kaga waɗannan binciken abin da suke tabbatar mana e lalle ana samun mutuwar aure a ƙasar hausa sannan idan aure ya mutu to fitinar mutuwar auren ba ta tsayawa kan ma'aurata ɗin kaɗai, tana taɓa al'umma gabaki ɗaya duk matsalolin da nake fama da su na rashin tarbiyya har ma laifuffuka wanda ake aikatawa idan da za a tattara masu laifin wani a bincike a ji mine ne asalin fara aikata laifinsa ko me ya jawo masa da yawa in an bi an bi zai kai ga ya koma ga cewa a gidansu an samu abin da ake ce broken marriage malaman firamare sun san wannan ko yaro kaga yana yawan zuwa makaranta a makare in ka bincika maman shi ba ta gidansu kaga yaro yana banna a unguwa da ka bincika sai ya ga babu maman shi a gidan tana ina aure ya mutu ta tafi wani wuri an bar shi yaro a nan wurin a shekautun da haka ne duk wanda Allah ya sa ya yi aure to ya kamata ya ɗauki matakai na ganin cewa auren shi yayi nasi to cikin waɗannan abubuwa 400 wanda na ce muku wanda suke haifar da mutuwar aure akwai wannan rashin sanin haƙoƙin auratayya hukukun zaujiya mafi yawancin mutane sukan yi aure ba san haƙƙin mata ba ita matar ba a zauna an karantar da ita ke mijin kikin ji haƙƙin shi ba a wannan ba a wannan iyaye ba sa yi a gida makarantunmu na islamiyya manhajinsu ba irin wannan karatun a ciki ba mu da waɗansu makarantu na musamman wanda ake karantar da su haka akwai wani ɗan uwa ya yi karatu a malaysia shi bincikensa iya bincikensa a malaysia sai ya ga cewa ba a mutu aure bai mutuwa da ma ya da bincike akwai divorce rate to abinda bincike duniya a duniya kakaf kasar da ke da lowest divorce rate ita ce kasar malaysia ba sa cikin aure kamar yadda na ce muka hausa suke da highest rate of divorce a duniya su ne na biyu to kuma mutanen malaysia su ne na farko wajen karancin mutuwar aure a cikinsu to shine wannan dan uwa ya bincike me yake haifar da haka abin da ya gano shine a malaysia idan yara 'yan mata sun isa aure idan sun gama kundi su, to kafin a yi musu aure sukan je waɗansu institutions akwai waɗansu makarantu wanda aka kafa wanda in an je wannan makarantar ba abin da ake karantar da su sai yadda ake zamantakewa ta aure su lokacin da yarinya za a kai ta gidan miji ta san haƙƙin mijinta ta san haƙoƙin mijinta an karantar da ita auren nan fa ibada ne ta san ibada ce za ta yi, to wannan su ya taimaka cikin aure ala basiratin ba a samun mutuwar aure da makamantansu a cikinsu irin wannan sistem ɗin idan ba shi muka adoptin ba mu ma haka za a samu wannan matsala alhamdulillahi waɗansu ƙungiyoyi sun farka a katsina mun samu wata ƙungiya al'usra family support wannan shine kawai aikin da ta sanya gaba wanda ta kuma yi tsare-tsaren ta ne da za ta yi ba da gudunmuwarta tsari na farko wanda ta alhamdulillah ta samu nasara aiwatar da shi sai suka ce january february march wannan shekarar suna neman waɗanda za su yi aure january february march waɗanda za su yi aure a wannan watan za a shirya samina ma'angunan da amaransu kowane ango ya zo ya rijista tare da amaryarsa wanda zai aura yadda ma suka so har da iyayensu da kowane ma'aurata su hudu za su zo da amarya da ango da baban amarya da baban ango da maman amarya da maman ango kun san ko me yasa aka ce a zo da iyayen eh da ya kusan ko me yasa aka ce a zo da iyayen domin wancan bincike wanda aka yi ya nuna daga cikin laifuffuka ko abubuwan da suke jawo mutuwar aure wani lokaci akwai contribution na iyaye sai aka ce su masu lokacin da suka zauna suke tsare-tsare na abubuwan da za a sun gayyace ni wace muna da ma malamin da suka gayyata cewa a zuwa tsara yadda abin za a yi shi ban samu zuwa ba sai suka tsara haka sosai da aka zo suka tsara za a yi katsina zon sannan sai a je funtuwa zon a yi sai a je daura zon a yi akalla za su fara da waɗannan don sun guda uku so lokacin da aka yi na katsina sai aka samu anguna da amarya su suka fi yawa amma ba a sami iyaye sun zo ba ina ji iyaye ɗaya ne suka zo to sai nake ce musu kun gada da ni aka yi mitin dinnan tun farko da na ce kar sa iyaye saboda munan ƙasar hausa muna da wata al'ada ta jin kunya tsakanin surukai ya za ka ce ango ya zo da amarya kuma ga iyayensu kuma a zauna a hol guda ana musu lakta ai ba zai tsarin da yi ba na ce gara ma a ce ku yi mai na iyayen daban na gura su kuma daban almin dai an samu an yi muka je kungiyar eh, ta tafi funtuwa na je funtuwa lokacin na je program ɗinsu na funtuwa suka je can ma suka yi aka tuwo daura zon shi ma sun ce na je program ɗinsu na daura zon to kaga irin wannan tsarin zai taimaka to yanzu ma so suke su bude makaranta ta ma'aurata wanda ma'aurata za su dinga zuwa ango da amarya wanda za su yi aure su je su yi training na wata shida ko wani abu kamar haka nan duk abubuwan da suke kawo mutuwar aure din nan ana tattauna su a wurin to wannan yana da kyau tsari ne mai kyau duk na kawo wannan bayanin ne don sanin haƙoƙin nan muhimmancinsa da haka ango ango ya san cewa matar shi tana da haƙi a wuyansa akwai haƙƙin da yake wajibi akwai haƙin da yake mustahabbi ango ya sani in ya zalunci matarsa bai bata wannan haƙƙin ba sai Allah ya tambaye shi sannan ita ma amarya a gaya mata mijinta yana da haƙƙi a wuyanta in ta ƙi bashi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙi Allah zai tambaye ta sannan duka abin da ya fi muhimmanci ango da amarya su haɗu su haɗa kansu wajen ba juna haƙoƙin nan samun jibi wajen bayar da haƙoƙin yana taimakawa wajen mutuwar aure bari mu fara a gurguje kuma a taƙaice haƙoƙin ita mata wanda ango zai ba ta haƙoƙin mata a wuyan hangonta malamai suka ce akwai hukukul maliya akwai haƙoƙin da suna da alaƙa da kuɗi akwai hukuk gairu maliya akwai haƙoƙin da ba su da alaƙa da kuɗi na kuɗin wanda suke da alaƙa da dukiya guda uku ne akwai almahar akwai annafaka akwai asukuna almahar shine sadaci haƙƙin mata ne ba a yin aure sai da sadaki dole miji ya ba mata sadaki to kaga wannan shi ya riga an wuce dan shi sau daya ake bada shi aka bada sau daya ba a ƙara cewa a bada shi sai haƙƙi na biyu shine annafaqatu ciyarwa idan aka ce annafaqa ciyarwa kaga ciyar da ita abinci ya shiga ciki abinda za ta sha ya shiga ciki magani in ba ta lafiya ya shiga ciki sabulin da za ta yi wanka ya shiga ciki sabulin da za ta yi wanki ya shiga ciki man da za ta shafa ya shiga ciki turare wanda za ta shafa ya shiga ciki duk waɗansu buƙatu nata na yau da gobe ya shiga cikin wannan annafa ƙarshen nan haƙƙin wane ne haƙƙin mishi amma annafaka miji zai yi ta bi kadar ci gwargwadon iyawarsa kuma zai yi bil ma'arufi don haka daga lokacin da aka ce an ɗaura aure tsakanin ango da amaryarsa to daga wannan point ɗin ciyarwa da tufatarwa da shayarwa an ɗage su daga kan iyayenta sun dawo kan mijinta idan ta tare shi ne zai ba ta abinci shi ne zai ba ta abin sha shi ne zai ba ta tufafi duk waɗannan abubuwan da muka faɗa sannan sai a sukuna shi ne wurin zama shi ne zai ba ta ɗakin da za ta zauna wanda ya ishi kayanta da gidan da za ta zauna gina akwai wuraren da ya kamata a ce a same su akwai toilet a gidan akwai kitchen sannan akwai sos na ruwan sha inda yi koma akwai sos na wutan lantarki wannan da haƙƙin miji ne ya bayar to wannan su ne hukukul maliya su ne haƙoƙi na dukiya sai haƙoƙi wanda ba na dukiya ba suna da yawa wanda suka fi muhimmanci a ciki akwai al-mu'ashara almu'ashara bil ma'ruf yin zamantakewa da ita da kyautatawa duk abin da za ka yi mata wanda zai faranta mata rai haƙƙinta ne ka yi mu'amala da ita mu'amala mai kyau ka zama mai tausaya mata ka zama mai kulawa da ita ka zama mai biya mata bukatunta bakin gwargwadon karfinka duk abin da za ka yi ka sanya mata farin ciki kai mata wannan da haƙƙin mai gida ne shi ne al-mu'ashara bil Allah ta'ala ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da kyautatawa yana da kyau an goyi samu labarin gidan manzan Allah Daga yadda manzan Allah yake kyautata ma iyalansa ya ce cewa khairukum khairukum li ahalihi wa ana khairukum li ahalihi ya ce wanda ya fi alkhairi a cikin ku musulmai shine wanda ya fi alkhairi ga iyalansa ya ce to ni kuma na fi kowa alkhairi na fi kowa kyautatawa ga iyalaina duk abinda manzon manzan Allah zai yi su ji daɗi shi yake musu duk abin da manzan Allah zai ya jawo su zuwa gare shi manzan Allah yana yi idan manzan Allah yana tare da Aisha shi yana da shekara 60 Aisha tana da shekarun da ba su wuce 12 ko wani abu kamar haka ba sai ya sabko ya dawo level na hankalinta da tunaninta sai ya mu'amalance ta a haka in ya shiga wajen ummu salama ita ma haka zai mata manzan Allah yana nuna musu so yana nuna musu ƙauna wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya da aisha ya tafi sai da aka tafi bayan gari an yi nisa sai manzan Allah ya ce masu habbai su yi gaba sai sai su habbai suka yi gaba sai aka bar shi daga shi sai aisha a baya ce ku yi gaba zan za same ku sai ya shi da aisha sai da ya gaba kowa sai manzan Allah ya ce mata tsayar zabi. Da ganin zuwa wuri kaza a gawa zai yi na daya me wannan kyautatawa ce aka gwada kuma suka yi tseren sai aisha ta tsere wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kamar an manta bayan wani lokaci kuma tafiya ta ƙara kama manzan Allah ya ce ku yi gaba sahabbai suke gaba ya ce kin san can wancan lokacin mun yi tsere ko to yanzu ma shi za mu sake sai suka sake gwadawa tsere sai zan Allah ya tsere mata aisha ce a lokacin ta fara yin kiba ta fara yin nauyi ba ta iya gudu ba kamar wancan lokacin ba tana yarinya ba nauyi tare da ita kaga dimmi ne ne wannan kyautatawa ce zan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan mu'amalanci Aisha wani lokaci yakan kira ta da waɗansu sunaye don ya ƙara sanya mata ƙaunarsa a cikin zuciyarsa galibi yakan ce mata ya aish kaga sai gajarta sunan don wannan sai aisha ta ƙara jin manzan Allah ya birge ta to yana da kyau mai gida ya koyi wannan daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zamanto yana mu'amalantar matarsa a haka Kulura wannan shi kansa yana daga cin abin da yake da kusar da gidajenmu da yawa magidanta ko an gura sai su dauka kawai shi mai gida ne da aka wani maganar wasa tsakanin shi da matan shi babu kawai maganar ai maganar serious ne kawai kullum ba wani maganar wasa yana kawo rashin jituwa wani lokaci wani lokaci ai wasa wani lokaci kuma ayi da gaske din sannan izhar na kalmomi na soyayya shi ma yana ƙara taimakawa wajen zamantakewa ta aure shi matsalar da bahaushe ya samu kamar da waɗansu manazarta ta faɗa shi bahaushe a tsarin rayuwarsa adabinsa ba soyayya ko kun lura da wannan shi a tsarin adabin bahaushe don in kana son ka san karakta ɗin bahaushe me za a karanta ai adabin za a karanta ko me za ka karanta in kana son sanin waye bahaushe karanta adabin bahaushe to daga cikin adabin bahaushe akwai tatsuniya wani tatsuniya da kake ji ana yi tana ba da bayanin wani ne bahaushe tatsuniyar bahaushe ai dai gizo ne da koki ko to wannan gizon kamar shine ne karakta na bahaushe koki kuma ita cewa matar shi matar bahaushe kenan yaya ake kariya tsakanin gizo da koki a tatsuniya kullum gizo zalunta ta yake ko ba haka bane ba ya mata wayo ya kwashe mata kuɗi ya mata wayo ci ya mata abinci ya zalunce ta da kullum ba kullum koki hakuri take to in ka kalli bahaushe da kyau wani lokaci haka yake gina rayuwarsa mun gane ku kalla da mutanen nan masu yin fim a kano suka zo suka warin fina-finai me suka ce suke yadawa al'adar bahaushe ko amma kalli fim din da kyau al'adar bahaushe ce ciki al'adar wace ce eh al'adar indiyawa ce yawanci me ya ba su suka fada wannan sun ce za su yada al'adar bahaushe sai kuma suka dauki jigon Finafinan nasu ya zama soyayya shi ko bahaushe a adabinsa ba soyayya kaga dole a yi dole a aro ta suka dinga aro kasusuwan indiya suna fassara suna yi kamar da hausa da wahala ka ji bahaushe ya ce wa matarsa eh, a duk duniya ba ni da kamarci sai dai kafin ya auro ta irin waɗannan kalmomin ko rabin raina ka yi a aure ke da amma ita zo gida <laughs> ba da za a yi sai mace rabin rai ba kuma shi mijin ba ita ba mata haka ne can zamanin da kun san lokacin ma ba waya yanzu sai a yanzu chatin ake yi ana yin text wancan lokacin wasiƙa ake rubutawa sai ga saurin ya rubuta wasiƙa ya yi waɗansu fulawoyi a gehe ko ya yi shaf ɗin hat da wata ya kibiya ciki <laughs> sai a dukkule sai a je a kai da haka ake wallahi wani ango bayan an yi wannan ta dinga turo mai da wannan wasiƙun sai da ya cika buhu da wasiƙunta <laughs> to ya ɗauka idan ake auren haka za a ci gaba da aka yi auren kawai sai ga ta da kamar ba ita ba shi ne ya ɗauko buhun yana zage-zage yana aikin banza yaudarar banza a shi abin duk ƙarya ne yana ƙonawa yana zage-zage to galibi shi ba haushe yakan yi soyayya shi ne kafin a yi aure amma da zarar an yi aure to kuma an ja layi wannan illa ce Don haka irin waɗannan kalmomi suna ƙara dangon soyayya kuma suna ƙara ƙarfafa zamantakewa da haka duk a takaice dai duk abin da miji zai yi ya jawo hankalin matarsa zuwa gare shi ya faranta mata rai ya yi ƙoƙari ya zamanto yana yin wannan haƙƙinta ne kuma sannan yana daga cikin haƙƙinta biya mata sha'awarta mun yi bayani a can farko a matsayinka na mijin dole kai ne wanda za ka biya mata sha'awarta za ka tana da wannan haƙƙin na biya mata sha'awarta sannan yana daga cikin haƙƙinta karantar da ita karantar da ita ko da ta yi ilimi daga gidansu yanzu da ta zo gidanka nauyin karantar da ita kuma ya dawo kanka wajen karantar da ita ko dai kai ka zauna ka karantar da ita da kanka ko kuma idan ba ka da lokaci ko kuma iliminka bai kai da za ka iya karantar da ita ba sai ka ba ta dama ka je inda za a karantar da ita shi shine tsarin musulunci ilimi yana taimakawa mace ta iya zama a gidan mijinta idan babu ilimi to ba a wutar da ba za ta iya a gidan ba da aka haƙƙinka ne kai miji ka karantar da ita ko ka ba ta dama ta je inda za ta koyo karatu din nan wannan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin mata a wuyan miji sai shi kuma haƙoƙin ita mata ɗin a haƙoƙin shi miji a wajen matarsa ɗin shi ma yana da haƙoƙi a wurin matarsa wanda wajibi ne ita matar ta bayar haƙƙin da ya fi kowanne girma wanda galibi shi malamai suke rubuta a matsayin haƙƙi na farko shi ne tuhu wajibi ne amarya ce ɗa'a ga mijinta ta zama mai ɗa'a ga mijinta ma damar ya umarce ta da abin da bai saba ma Allah ba idan miji ya ba mata umarni umarnin nan kuma ya zamanto ya saba umarnin Allah ba maganar biyayya ba za ta yi masa biyayya ba domin la ce lima makhluqin fi ma'asiyar al ba ba yi kowa da'a a cikin sabon Allah amma idan ya ce yi kaza ba sabon Allah ba ne ba dole ne ce wannan abin in ba ce ba ta saba ma Allah a cikin mutane wanda suke da haƙoƙi a wuyan mutane a wajen mata in ka cire iyayenta sai mijinta ka cire iyayenta sai mijinta kai waɗansu malamai ma suna ganin haƙƙin miji ya ɗara ma haƙƙin iyaye a shekaru kenan wajibi ne ta zama mai ɗa'a ga mijinta duk abin da zai ce a yi ta yi masa saba mashi haɗari ne kuma laifi ne a wajen Allah laifin da ya fi girma na saɓo wanda mace za ta saba wa mijinta Shi ne ta ki karba kiransa zuwa ga shimfidarsa kamar yadda hadisai da dama sun zo sun yi wannan bayani don haka ma damar miji ya gayyaci matar zuwa ga shimfidarsa to wajibi ne ce masa biyayya in ta ki masa biyayya ta saba ba Allah kuma fushin Allah zai sauka a kanta kamar yadda hadisai da dama sun yi wannan bayanin da haka wajibi ne ce masa da'a haƙi na biyu shine yi masa hidima abinda ya shafi dafa abinci abin da ya shafi dora masa ruwa in zai yi wanka idan lokacin sanyi ne ko kai masa ruwan buta ya alwala wannan duk hidima ta cikin gida haƙƙin mata ne ce mijinta shi miji haƙƙinsa ya je ya nemo in ya kawo gida zai kawo ita ko mata haƙƙinta ne ta sarrafa shi ta gyara shi ta maida shi abinci yadda za a iya ci a nan ma ana samun matsala domin daga cikin abubuwan da wancan bincike ya nuna an gano cewa wani lokaci rashin iya abinci na mata yana haifar da mutuwar aure musamman 'ya'yanmu waɗannan yaranmu na yanzu za a ga iyaye sun yi sakaci ba su koya musu abinci sai ga amma yarinya aure ba ta iya komai ba na abinci daga indomi sai jalof rice ko taliya iya abin da ta iya mai gida zai zuwa ya yana sa a yi masa tuwo ba ta iya tuwo ba wata amarya fada a kai ya ce za a yi tuwo ko za a mine ne sai ta ɗauko a tana barin yi gugulin in gaya ake yin tuwo kaga ya matsala za a samu wata wata lecturer a FCE ta taba gaya ba FCE take lecturer so ban tunanin za ta faɗi abin da ba shi bane ba amma haka ta gaya min nassar muna irin wannan magana ta ce min yiwa ita ta je wata makaranta a katsina supervision na ɗalibansu da suka zo teaching practice ta zo ta samu malama a aji tana koya ma yara karatu topic ɗin da take yi shine local foods abincin gargajiya a nan ajin ana yin tuwo kuma shine tuwon da za shine abincin da za a yi a nan aka sami yarinya yar bahaushe ba san tuwo ba ba san tuwo ba tuni sai abin ya bani mamaki na ce wai ita ko tuwon sallah ba ta ji ana cewa ko wani abu kamar haka nan wala haka ta ce ba to kaga yanzu wannan a sai dai ta auri bature ko <laughs> amma ne ta auri bahaushe a dole bahaushe zai ce a yi turo gidan shi to duk irin wannan yana da gaske abubuwan da su to yana da kyau amarya in ma ba ta iya abinci ba ta je wurin kawaye ta je wurin aminnan arziki ta je wurin makwabta to yi kos cikin sati biyu ta iya abinci kala-kala sannan kada amarya ta zama mai ragwanci yanzu mafi yawancin gidajenmu ma yara mu ba su yin abinci biyu ko uku a rana idan aka yi abinci da rana sai a yi shi da yawa idan aka ɗebi na ranar wanda za a ci sauran sai a zuba a kula in dare ya kuma shi za a sake mai dowa a sake ci ana wannan ko ba a yi suna ce ma abincin zarci. mu da abin da muka sani ka'ida sai an yi abinci biyu a rana in dai ka ci abincin rana to da dare is automatic za a yi abinci kuma galibi yawanci tuwo ne ake yi to yanzu sun canza wannan tsarin wanda ya samu wancan orientation din na cin tuwo da daddare in ya yi amarya abinda zai dauka za ta mai abinci da rana in dare ya ce mai tuwo to ba ta iyawa in ba a sanu sai ga ana samun clash wallahi wani ango makabarta ma ya bi ni ana cikin makabarta ya bugo mu wani sai muna makabarta ana gyaran makabarta ya zo ci to ba da akwai matsala sai wai me matsalar ka ce wallahi ni ka gannan tun da nake na saba kullum in ci sabon tuwo da daddare ni ban saba in ci abincin rana da daddare ba na ce to ba kana da mata ba sai ka ce ta dinga yi maka ci to ya ba ta iyawa yana complain sosai ta yadda wannan abin in ba a magance shi da wuri ba wallahi na ya kashe musu aure to da haka ce amarya ya kamata ki san wannan ke ce Allah ya dora mai hidima a gidansa mu zaki masa hidima daidai da bukatunsa ma damar bai dora miki abin da ya fi karfin ki ba so yana da kyau wannan amarya ta san wannan to yana daga cikin haƙƙinsa ita ma kyautata mashi kamar yadda muka ce can miji ya rayuwa da matarsa bil ma'ruf to ita ma an dora mata wannan ku duba mu gani magabatan mu mun karanta a bayanansu idan mai gida ya tashi da safe ya shida zai fita zuwa wurin aikinsa ko zai tafi kasuwar shi matar shi za ta yi masa rakiya matan yanzu ma yawanci ba su rakiya in dai ka tashi za ka ta yi to in ka yi sa'a ce ba Allah ya kiyaye hanya to ka yi sa'a ke in ka ba ka sanda ba kana to ni wani ta yi tana kawai cikin ma tana musa gado tana bacci za ka lallaba dai ka yi ta so matan magabata za su yi masa rakiya suna masa addu'a Allah ya ciyaye Allah ya bada sa'a sai an zo bakin kofa inda zai tafi ita kuma ta juyo ta dawo gida sai ta ce to ina maka nasiha in ka je neman nan da Allah ka ciyaye ka samu mana halal idan halal ba ta samu ba ka dawo za ba komi za mu yi haƙuri don mu yi haƙuri ya fi ka kawo mana haramun kaga wannan nasiha ce ko ba nasiha ba ce ba akwai fahimtar juna in ba fahimtar juna to an gaya mace ni barawo ne za ki sai wani kawo halal sai kama faɗa sai a samu matsala na wurin amma sai ya ce to na gode da wannan siyar, Allah ya saka da alheri yanzu idan ya tafi din nan wallahi wannan magana za ta dinga kadawa cikin kwalwar shi ko ya je zai wani abu sai ce ka an wuce samu halal in ba ban samu halal din an ce in dawo amma ya dawo kuma ya ce to yau dai a yi haƙuri ba a samu halal ba to me za a yi to ya sai a sha ruwa <laughs> to za ta yi shan ruwan kuma ga gidan manzan Allah ana wata uku ana shan ruwa da dabino sannan idan ya dawo yana da kyau amarya ta je ta tarbo ango ko mijinta ta karbi kayansa in ya dawo da kaya ce mai sannu da zuwa ta je ta aji in na kaiwa kicin ne ta kai kicin in na kaiwa daki ne ta kai daki in na ajiyewa a falo ne ta aji a falo in na ajiyewa ne a tsakan gida ta aji a tsakan gida wannan shi yana ƙara abin ka so sai aka yi bincike sai aka gano matan hausawa ba su da wannan training din ba su da wannan orientation din ya dawo ya gi kaya <laughs> tana zaune yana assalamu alaikum sai ya sa a za ta amsa in ta amsa ba, to zai je aji kaya ce na shi ne je aji da kanshi 90% haka suke ba mun ce duka ba amma mafi yawancinsu haka suke mun gane wani bawan Allah wani ya bani labari ya zo ya je gona ya yi aiki ya yi aiki ya gaji kuma ya taso daga aiki ya ɗauko ici ya ɗoro bisa kai ya taho gida da ya zo gida assalamu alaikum ya sallama ita matar ma bata ma amsa ba bata ma amsa ba ya ƙara yin sallama da ƙyar dai samu ta hito ce to zo ɗan kama da allah a soke in da kaji sai ya yi requestin kowa ta ce ba a kama ta ƙi zuwa ta kama cuye ya rasa yadda zai da ice cuye ya sha yi wa ya gaji cuye yunkura da yana ƙoƙarin ya sauke icen nan ya zo zai aji icen nan to saboda gajiya kuma yunkurin da ya haka sai kuma tusa tukunce mai kowa ta da sai take ce da dariya <laughs> kaga dole a samu matsala to shi kuma da ya fusata kawai sai ya kashe ta dabari <laughs> kaga din me ya jawo abu wancan rashin ta hito ta taimaka a sauke kaya to kuma inda aka samu matsala kuma sai ta ce gidansu <laughs> to kaga shi zai je a ce ya haka yi <laughs> ai ba ya ce ba so kawai da ya zauna gida ya ci haƙuri Hadda dai iyayen suka nemo shi kai wai kai zo mata ka ta zo kwana biyu ba ka zo ba ya haka ne ya dai ya dai shiru ya zo ga shi ba ga shi ga mata ga iyayenta za a yi shari'a me ya yi ne ya shiru ko kai baka bayani ya shiru to ce mi ya maki kika taho to ka san mace kuma kawai sai ta dauko labari ya je gona ya dawo <laughs> gona ya je dawo ya dawo da ice to ni ya zo ya yi sallama ni ne ba ansa ba kuma ya zo ce in zo in kama a sauke iccen ni kuma na kasa kamawa ya aka ya aka ya yi kura zai <laughs> ita ba ce ba ruwanta da mun yi bayani hankalinta rabi ne sai ta hidi gaban iyayenta kaga shi kuma daga ranar dan ya shiga kunya ke kenan ya shiga download ke da wanda go yana je zaune kawai yana ji zuwa yake yana bin matan nan kawai ta zo ta ce ya yi kura nan zai sauke sauke wanda zai yi ya ce sai da yanka mata mari sai ta yi aka ce shi wa ka gani yanzu wannan da ba shi ne abin da gima ku tashi ku ce suke da sai aka mai da shi ke da to kaga duk abin da ya ja wannan can rashin fitowa ta taimaka su wannan wani abu ne wata gaba ce wadda ita ma tana kawo matsala wani lokaci a cikin gidaje Allah ta'ala ya sauke sannan abu na ƙarshe wanda duka nasiha ce ga shi ango da kuma shi amarya shine yin haƙuri da juna hausawa ma suna yin magana suna cewa wanda ya ce zo mu zauna to kuma ya ce zo mu saba idan an yana tunanin wai zai ga amarya da ba za a taɓa mai laifi ba ya kuskure idan amarya tana son ta ga angon da bai laifi ta yi kuskure a ka kwana da cewa za ta yi maka laifi amma in ta yi laifi me ake yi haƙuri ake duk inda kaga an dade ana tare to haƙuri ne ya dade amma ba a taɓa yin wani miji da matan da ba su fada ba sai dai in sun yi su haƙuri gidan manzon Allah ma ana yi don haka sai an yi haƙuri da juna yau ta yi laifi ka yi gobe ta ƙara yi kai hakuri haka dai za a yi ta hakuri har Allah ta'ala ya sanya danko a cikin zamantakewar har ta kai wani mataki wanda ba a tunanin cewa za a iya rabuwa ko wani abu kamar haka nan idan aka ciyaye waɗannan yan nasihohi wanda muka gabatar insha Allah ta'ala za a samu cikakken nasara a zamantakewa ta aure muna ƙara yin addu'a ga waɗannan ma'aurata Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure nasu da dukkan sauran aurarraki na musulmai baki ɗaya gidajen musulmi inda ake fama da matsaloli na zamantakewa muna roƙon Allah ta'ala ya kawo sulhu da fahimtar juna da zaman lafiya a cikinsu masu niyyar yi Allah ta'ala ka zaɓa wa mazaje mata na ƙwarai mata na ƙwarai kuma Allah ka zaɓa musu mazaje na ƙwarai masu ɗaya Allah ko da yake mata ba su wannan addu'a ko <laughs> Allah ta'ala ya sanya mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعمال الله ساكر الخير a kusan mun ji nasiha da ta shahi ango da kuma amarya kuma muna fatan wannan nasiha ta je a kunnuwan amare da kuma an gaye da an gaye ba an gode ba ne ba kuma allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi to daga ƙarshe kun san mun ce in akwai tambaya babu laihi duk da dare ya ja to babu laihi akwai mai tambaya ya tambayi malam a sauran yan mintocin da suka rage malam ya bada amsa idan kuma babu ina ganin kila sai mu addu'a daga nan kowa a sallame shi sai kuma allah ya kai mu to ina ga kila ba ba actor na a ba jira za su yi ba ita za ta tsaya daga baya su shi yana daga gaba shi yana gaba ita kuma tana daga bayan su haka ya kamata su ba za su jira ba eh. a suna daga bayan shi ina ga tun da ba sauran tambaya ina ga wannan shine kusan a ƙarshen wannan muhadara da aka shirya wadda aka cire shi ango ibrahim da kuma amaryarsa harira muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin auren da ma makwabcin shi abdurrashid wanda shi ma yau aka ɗauro aure a kai ta muna fatan duka Allah ya sanya albarka cikin wannan aure nasu sai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم